Anasema saumu hii ya Shaaban ni bora katika siamu za sunna zote. Saumu ya mwezi huu wa Shaaban ni bora kuliko siamu zote za sunna, isipokuwa Ramadhani, saumu ya faradhi, lakini saumu nyingine zote zinashindwa kwa ubora na saumu hii ya mwezi wa Shaaban kufunga siku nyingi za mwezi huu wa yakulu dhalik ذلك bil hadithain السابقين anatolea dalili wa hadithi mbili zilizotangulia hadithi ya kwanza hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha fi sahihi at-Tirmidhi wan-Nasa'i fi al-hadith at-tawil وفيه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان مما عائشة رضي الله عنها كتك حديثه ndefu أما mwisho حديثه mama Aisha anasema ma raaitu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam istakmala siyama shahrin qattu illa ramadan sijamuona mtume sa sallam akikamilisha saumu ya mwezi mzima isipokuwa mwezi wa ramadhani alikuwa akifunga mwezi mzima wa ma raaituhu fi shahrin akthara siyaman minhu fi shahri shaaban na sijamuona akifunga siku nyingi sijamuona katika mwezi wowote akifunga sana kuliko mwezi huu wa Shaaban sunna ya mtume wa sallam ya kufunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban ndugu zangu waislamu hiyo ni hadithi moja anayoelezea ibn Rajab al kwamba hadithi hii inaonyesha kuwa mwezi huu wa Shaaban saumu yake ni saumu bora baada ya Ramadhani hadithi ya pili fi sahihi an-Nasa'i an Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma qala qultu ya rasul Allah lam araka tasumu fi shahrin min ash-shuhur لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma anamuuliza mtume si, sija kuona ukifunga mwezi wowote kama unavyomfunga katika mwezi huu wa Shaaban sija kuona ukifunga sana katika mwezi wowote kama unavyofunga katika mwezi huu wa Shaaban mtume akajibu dhaka shahrun yaghfulu nnasu fihi anhu baina rajaba wa ramadhan wa huwa shahrun ترفع الاعمال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملي وانا صائم هو ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao mwezi huu wa Shaaban watu wengi wanaghafilika nao kufanya ibada lakini pia ni mwezi ambao amali za watu wote zinapandishwa kwa Allah rabbul alamin na napendelea mimi zipandishwe amali zangu wa ana saim na hali mimi nimefunga kwa hadithi hizi mbili ibn rajab alhambali hanbali rahimahullahu ta'ala anasema saumu ya mwezi wa shaaban ndiyo saumu bora baada ya mwezi wa ramadhani ndugu zangu waislam saumu hii ya shaaban wanasema maulama siyamu shaaban كالسنن الرواتب للصلوات المفروضة saumu hii ya Shaaban ni kama zile sunna rawatib za sala zenye kufaradhishwa mfano rakaa nne sunna ya rakaa nne kabla salati dhuhur sunna ya rakaa mbili kabla salati alfajr qabliya kwa hiyo siyamu Shaaban mithla sunani rawatib للصلوات المفروضه كوي صوم يا شعبان لسنة سنه قبليه يا موز رمضان كذلك ويقولون يقول العلماء وسن صيام ست من شوال كالسنه الراتبه كالراتبه البعديه لرمضان imesunishwa na kuwekwa sunna kufunga siku sita za Shawwal baada ya Ramadhani kama ni sunna ratiba baadia ya ramadhani idhan siyamu shaaban ni ratiba qabliya ya ramadhan na siyamu siti min shawal ni ratiba baadia ya ramadhani na ndugu zangu waislamu faida ya sunna hizi sunna zina faida nyingi sunna za sala sunna za siyam kama hii shaaban ina faida nyingi licha ya kwamba ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na ajiri nyingi za sunna lakini pia sunna zinakamilisha upungufu uliopo katika faradhi unaposali sala ya sunna upungufu uliotokea katika sala ya faradhi sunna ile inakamilisha upungufu ule kadhalika siyam saumu ya ramadhani upungufu unaotokea kwetu katika siamu zetu kuna upungufu nyingi kuna mapungufu mengi kwa hiyo mapungufu hayo yanakamilishwa na sunna hizi za Shaaban na pia sunna ya Shawwal hii ndiyo faida kubwa ya sunna kwamba sunna zinakamilisha mapungufu yaliyotokea katika ibada za faradhi fi sahihi sunan abi daud wa sahihi an-nasa'i عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة تمنى سيما جنب الأكوانزة وتكالوا يسبيوا واتس في قيامة نصالة يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم يقول undhuru fi salati abdi hal atammaha au naqasaha jambo la kwanza watakalohesabiwa watu siku ya kiyama ni sala Allah azza wa jalla atawaambia malaika na yeye anajua zaidi lakini anawauliza malaika undhuru fi salati abdi angalieni sala huyu mja wangu hal atammaha au naqasaha je alizikamilisha sala zake au alizipunguza na yeye Allah subhanahu wa ta'ala anajua zaidi lakini anawauliza hivyo hivyo malaika wake angalieni swala za mja wangu je amezikamilisha au alizipunguza zina upungufu fa in kana yakulu nabii sallam fa in kana tama kutibat lahu tama zikiwa sala ni kamili anaandikiwa kwamba sala zake ni kamili mja huyo fa in intaqasa minha shay'an lakini mtu huyo mja huyo wa Allah akipunguza kitu chochote katika sala Allah azza wa jalla anawaambia malaika undhuru fi salati abdi hal lahu tatawwu angalieni katika sala za mja wangu je ana sunna je ana sala za sunna aliziswali fa in kana lahu tatawwu ikiwa ana sunna ambazo alikuwa anaziswali qala Allah subhanahu wa ta'ala atimmu li'abdi faridhatahu min tatawu'ihi mkamilishieni mja wangu faradhi zake kwa sunna zake hizi sunna mkamilishieni yale mapungufu yaliyotokea katika faradhi zake undhuru fi salati abdi angalieni katika mafungufu ya sala za mja wangu kisha mkamilishe faradhi zake kwa hizi sunna zake thumma qala sallam thumma tukhadhu al-a'malu ala dhakum kisha amali zote zitachukuliwa kwa hayo hayo ya kuangalia sunna iwe ni saumu kama saumu ya faradhi ina mapungufu zinaangaliwa saumu za mtu za sunna zake sunna zile zinakamilisha mapungufu ya faradhi faida katika faida za sunna hizi salatu sala za sunna saumu za sunna zinakamilisha mapungufu ya faradhi wallahu a'lam alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd روى الإمام الطبراني في معجمه وغيره حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يطلع الله الى خلقه ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك أو مشاهد amepokea alimamu الإمام na wengineo hadithi hii ya mtume sala sallam inayosema yaktali'u llahu ila khalqihi lailatan nisfi min shaaban Allah anawaangalia waja wake viumbe vyake usiku wa kuamkia nusu ya Shaaban usiku ule wa kuamkia tarehe 15 ya Shaaban kisha fayaghfiru Allahu lijamii khalqihi Allah anawasamehe waja wake wote illa limushrik au mushahid isipokuwa mshirikina au mushahin alimamu al-Auza'i rahimahullah ta'ala akifasiri mushahin qal kullu sahibi bid'a kullu sahibi bid'a ni kula mzushi ndiye hasamehiwi kullu sahibi bid'a khalafa fiha umma kila mtu wa bid'a hasamehewi na Allah katika usiku huo adhim usiku wa kuamkia tarehe 15 ya mwezi huu wa Shaaban ndugu zangu waislamu wazushi mubtadia katika usiku huo wa kuamkia tarehe 15 ya Shaaban wanafanya uzushi usiku huo wanakusanyika katika misikiti na wanasoma Yasin mara tatu suratu Yasin kamili wanaisoma mara tatu kwa pamoja mara ya kwanza biniyati tulil umri kwa nia ya kurefushwa umr mara ya pili wanasoma yasin biniyati rafi'il bala kwa nia ya kuondoshwa balaa hapa mjini au duniani mara ya tatu wanasoma yasin biniyati listighnai anin nas kwa nia ya kujitosheleza na watu halafu wanasoma dua fulani ndefu kwa pamoja allahumma ya dhal manni wala yumannu alayhi ila akhiri hadha ad-du'a الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذه بدعة bali wanawavyoni wote wa sunna wanasema eh, sherehe na kukusanyika huko katika misikiti na kusoma yasini hizo ni uzushi sio sunna hakuna hadithi yoyote inayoelezea kwamba watu wakusanyike wasome yasin mara tatu wala mara moja wala sura yoyote ingekuwa inafaa angefanya mtume sallallahu alaihi wasallam ingekuwa inafaa wangefanya masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ingekuwa inafaa wangefanya tabi'un na atba'u tabi'in lakini la hawakufanya hao kwa hiyo ni bid'a sio sunna kukusanyika misikitini usiku wa kuamkia tarehe 15 halafu mchana wake kufunga hakuna siyamu ya nisfi shaaban hakuna siyam saumu ya tarehe 15 hakuna saumu hiyo الشيخ الألباني رحمه الله يقول لا يلزم من ثبوت هذا الحديث اتخاذ هذه musiman yajtami'u an الناس fiha anasema hailazimu kwa kuthubutu hadithi hii tuliyosoma hailazimu kwamba watu wafanye usiku huo ni msimu watu wakusanyike misikitini la la yalzamu min thubuti hadha alhadith اتخاذ تلك الليلة موسما يجتمع الناس فيها kisha anasema وليس في الحديث أي إشارة إلى صيا إلى قيام ليلتها ولا صيام نهارها hadithi hiyo haina ishara yoyote min qaribin wala min ba'idin kwamba watu wafanye ibada za usiku sana usiku huo wala kufunga mchana hadithi haina ishara hiyo kabisa kwa ndugu zangu waislamu ni jambo la bid'a kukusanyika katika usiku huo lailat khamisata ashar na kufunga mchana wake ni bid'a sio sunna kadhalik hadithi nyingine صححه الشيخ الألباني كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوهم عليه وسلم أنا سيما eh, Allah anawaangalia waja wake usiku ule wa kuamkia tarehe 15 nusu ya Shaaban yattali'u Allahu ila ibadihi lailatan nisfi min Shaaban fayaghfiru lilmu'minin anawasamehe waumini wayumhilu lkafirin anawapa muda makafiri wasilimu wayada'u liahli lhiqdi bihiqdihim hatta yada'uhu anawaacha watu, watu wanaochukiana na chuki zao mpaka waache chuki zao watu wanaochukiana bila ya haki waislamu wanaochukiana bila ya haki naam kuna kumchukia mtu kwa haki ipo lakini bila ya haki mtu unamchukia tu Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe mtu huyo anayemchukia ndugu yake muislamu kwa batil bila ya haki idhan atawaacha watu wa chuki na chuki zao mpaka wawaache chuki zao hawasamehi ndugu zangu waislam asli ya waumini ni kupendana innamal mu'minuna ikhwa asli ya waumini ni kupendana yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم waumini wanaume na, na waumini wana, wanaume wenzao baadhi yao ni wapenzi wa baadhi nyingine waumini wanawake kwa wanawake wenzao baadhi yao ni wapenzi wa wengine wanaamrishana mema wanakataza maovu wanatekeleza sala wanatoa zaka wanamtii Allah na mtume wake hao sayarhamuhumullah alimamu saadi yaqulu yakulu fi tafsiri hadhihi alaya Allah sayudkhiluhum fi rahmati Allah atawaingiza katika pepo yake ulaika sayarhamuhumullah hao wanaopendana Allah atawarahamu awatie katika pepo yake inna allaha azizun hakim idhan asli ya waumini ni kupendana ndugu zangu waislamu tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake mtume wetu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mwisho kitabu chetu ni Qur'an sunna za mtume sallam ni hizi hizi tunatakiwa tupendane tusichukiane hasa hasa